Huu ni usia wa kila mmoja katika Waislamu. Ibadallah, i'lamu lilqulubi amradhun, fahamuni ya kwamba nyoyo zina maradhi. Kama anna alajdada laha amradhun, kama ilivyokuwa miili inakuwa na maradhi, nyoyo zetu tulizokuwa nazo zinakuwa na maradhi, kama ilivyokuwa miili yetu tuliyokuwa nayo inakuwa na maradhi. Wa min akhtari amradhi alqulub alhasad, lakini katika maradhi hatari ya nyoyo ni mtu kuwa na husda, kuwa na hasadi, wa huwa tamanni zawali ni'mati llahi 'ala ghairi na tunaposema hasad ni mtu kutamani kuondoka neema ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mwingine. Allah anagawa riziki kwa watu sawasawa, riziki itakuwa katika mali, sawasawa, riziki itakuwa katika elimu, sawasawa, riziki itakuwa kwenye cheo, sawasawa, riziki itakuwa katika wadhifa na mfano kama huo. Allah subhanahu wa ta'ala huwa anagawa riziki kwa watu kwa hiyo Allah anapokuwa anampa riziki fulani mja wake fulani, halafu wewe ukawa unachukia ile riziki aliyopewa mja fulani, na ukawa unatamani hiyo riziki iondoke, hiyo ndo hasad na hiyo ndo husda. Sawaun kanati hadhihi ni'matu madiyatan au ma'nawiya, sawasawa hii neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia mja itakuwa ni neema ya kimaddi, neema ya kimali ulimwenguni, au neema ya kimaana kama ilivyokuwa elimu na imani na mfano wake. Mtu anapokuwa na husda kwa mwingine, anakuwa ana maradhi mabaya ya moyo, maradhi yanayopelekea yeye kuugua kimoyo, hata kama kidhahir ataonekana ni mzima wa afya Qala Allahu taala, amesema Allah subhanahu wa taala, am yahsuduna nnasa ala ma atahum Allahu min fadli hivi je, wanawahusudu watu, wanawafanyia husda watu kwa yale ambayo Allah subhanahu wa taala amewapa katika fadhila zake. Hii ikiwa na maana jambo lao wanalolifanya si jambo la sawasawa, bali muislamu hatakikani kujipamba na sifa ya kuwa na husda wa huwa khaslatun shani'atun na husda ni katika tabia mbaya allati faalaha ahlu lkitabi ala lmuslimin ambayo waliifanya mayahudi na wakristo kwa waislamu kuna mengi ambayo mayahudi na wakristo waliyafanya kwa waislamu lakini katika vitu vibaya ambavyo wao walivifanya na katika tabia mbaya ambazo wao walizifanya kwa waislamu ni hii tabia ya husda allah katika qurani anasema wadda kathirun min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imankum kuffara hasadan min indi anfusihim, wanatamani wengi katika wale waliopewa kitabu katika Mayahudi na Wakristo lau wakurejesheni ninyi nyuma baada ya kuwa mmeamini muwe ni makafiri. Hayo yanatokana na husda waliokuwa nayo kutoka katika nafsi zao. Maanake kwamba tabia hii ni tabia isiyokuwa ya Kiislamu, bali wenye kupambika na tabia hii ni watu wa kitabu katika Mayahudi na Wakristo. wa huwa amrun naha anhu nabii sallallahu alayhi wasallama lishanaatihi, na jambo hili la husda ni katika vitu ambavyo amevikataza Mtume sallallahu alayhi wasallama kwa sababu ya ubaya wake faqala, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, la tabaghadhu wala tahasadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. La tabaghadhu, msibugudhiani, msiwekeani chuki, wala tahasadu, wala msihusudiani msitamaniani neema zilizoko baina yenu vikondokeeni, na wala msiwe ni wenye kupeana migongo. wakunu ibada Allahi ikhwana, na kuweni waja wa Allah ndugu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallama akakataza tabia hii ya husda. Ibada Allah, enyi waja wa Allah, alhasadu yaakulu lhasanati, husda inakula mazuri anayoyafanya mtu, kama kala nabiyu sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam iyakum hasad fa innal hasada yakulu hasanati kama taakulu nnaru lhataba, jiepusheni na husda, kaeni mbali na husda. Hakika husda inakula mazuri kama vile ambavyo moto unavyokula kuni, kama vile ambavyo unavyochochea kuni jikoni na mfano wake, zile kuni zinavyokuwa zinateketea sawa sawa wewe unapokuwa unafanya matendo mazuri matendo ya dini ya Kiislamu lakini katika matendo yako ukawa na jambo la husda ukawa unatamani neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia mja wake katika waja wake hiyo neema iwe ni yenye kuondoka ihdharu ibadallah an tahtarika hasanatukum tahadharini enyi waja wa Allah kuungua mazuri yenu wa a'malukum saliha na kuungua matendo yenu mazuri bisababi alhasad kwa sababu ya husda ibadallah enyi waja wa Allah qala Allah ta'ala amesema Allah subhanahu wa ta'ala wala tatamannau ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd mstamani yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyafadhilisha hayo baadhi yenu juu ya wengine qala ahlu tafsir wanasema watu wa tafsir ay la tatamannau zawalahu msitamani vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha baadhi ya hivyo vitu kwa waja wake viwe ni vyenye kuondoka Allah subhanahu wa ta'ala akakataza tabia hii ya husda kwa sababu ya ubaya wake unaopatikana ndani yake ويقول النبي صلى الله عليه وسلم نعنى سممتم صلى الله عليه وسلم في حديث الذي صححه بعض العلماء قد hadithi ambayo wamesahihisha بعض العلماء لو na wengine حديث hadithi kuwa دب إليكم داء الأمم الحسد والبغضاء وهي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين دب إليكم daul umam umeingia kwenu ugonjwa wa nyimati umeingia kwenu ugonjwa ambao ulikuwa umetamalaki na kuenea kwa watu waliopita kabla yenu alhasadu walbaghdha husda na chuki wahiya alhaliqa na hizi tabia ni zenye kunyoa la aqulu tahliku sha'ra sisemi kwamba hizi tabia zinanyoa nywele walakin tahliku dina, lakini zinakuwa ni zenye kunyoa dini ya mtu, inakuwa inaondoa dini yake kutokana na tabia hii ya husda. Wakad qala an-nadhim, na hakika amesema mshairi, kullu al-adawati kad turja mawaddatuha illa adawata man adaka min hasade, kila uadui unatarajiwa mapenzi yake. Yani baada ya huo uadui kuondoka, panatarajiwa kupatikana mapenzi illa adawata man adaka min hasad, isipokuwa uadui wa yule aliyekufanyia kutokana na husda. Husda ni jambo baya. Wakala Muawiya radhiallahu ta'ala anhu, na amesema Muawiya radhiallahu ta'ala anhu, kullu nnasi aqdiru ala ridhahu illa hasida ni'matin fainahu la yurdhihi illa zawaluhu. Kullu nnas, watu wote, aqdiru ala ridhahu naweza kuwaridhisha illa hasida ni'matin, isipokuwa mtu mwenye kufanya husuda ya neema, fa innahu la yurdhihi illa zawaluha, yeye haridhishi isipokuwa na hiyo neema kuondoka kwa ndugu yake. Neema hii inavyokuwa inaondoka kwa ndugu yake, yeye ndo anavyokuwa anaridhia. Kinyume cha hivyo, anakuwa haridhii, na mtu kadiri ya vile utakavyojaribu kumridhisha, haitowezekana yeye kuridhia. بارك الله لي ولكم بالقرآن والسنة ونفعني وإياكم لما فيهما من الآيات والحكمة أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل إنه فقد فاز المتقون الحسد يقع كثيرا بين أهل الصنعة حسد inatokea mara nyingi baina ya watu wanayefanya kazi fulani wanaofanya fani fulani husda inaweza kupatikana baina yao walwadhifa alwahida kadhalika husda inaweza kupatikana kwa watu ambao wanafanya kazi moja sawasawa hiyo kazi itakuwa ni kazi ya kiserikali au kazi ambayo wao wameamua kuifanya husda tunayozungumzia inaweza kupatikana katika hiyo kazi yao wa baina tujar kadhalika husda inaweza kupatikana baina ya wafanyabiashara. Watu wamefungua biashara zao, lakini mmoja akawa anapata wateja, inawezekana wengine wakawa wanatamani biashara ya yule ife, ili hao wengine waendelee kufanya hiyo biashara, au wakatamani ile neema ya yeye kupata wateja iondoke. Hii ni husda wa baina ahli al-mutaqarib. Lakini si hivyo tu, husda inaweza kupatikana baina ya watu ambao wana umri unaokaribiana miaka yao ya kuzaliwa inafanana lakini mmoja akawa anapiga hatua kimaendeleo wengine waliobakia wanaweza wakawa wanamfanyia husuda yule mwenzao kwa maendeleo anayoyapiga wa akbahu min dhalika lakini mbaya katika sehemu ambazo husda inakuwa ni yenye kupatikana na kutokea ma yakau baina tulabi lilmi wadduati walmashayikh ni ile husda ambayo inapatikana baina watafutaji wa elimu ya kisheria na baina ya walinganizi wa dini ya Kiislamu na baina ya mashekhe. Hapa panakuwa ni pabaya zaidi, kwa sababu kinachotokea si kwamba mtu tu anakuwa anaridhia mwenzake labda kuwa mashuhuri au mwenzake labda kuwa na wanafunzi wengi na mfano wa vitu kama hivyo. Jambo linalokuja kuwa baya zaidi, inawezekana mwingine akawa anafuatilia makosa ya mwingine na atakavyoyapata akawa anasema maneno mabaya kwake yeye. Inawezekana akazungumza maneno yasiyokuwa sawasawa kwake yeye, kwa sababu tu kwenda kuna neno fulani alisema, au kwa sababu kuna kitu fulani alikisema. Haya yote inatokana na jambo la husda, jambo baya mno, kwa sababu hili jambo ni jambo la kidini wewe hautakikani kuwa na husna na mwenzake kwa kile ambacho mwenzako amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala sawasawa itakuwa amepewa elimu kubwa sawasawa atakuwa nakubalika na watu sawasawa wanavyozungumza watu wanakuwa nasikiliza sana hutakikani kuwa na husuda kama hiyo kwa sababu hili jambo la wewe kuwa na elimu ni jambo la dini kwa hiyo inatakikana uridhie kadiri ya vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyokujalia wewe kuweza kuwa kwa hiyo unapokuwa na husuda maana yake utakuwa una jambo baya zaidi na si ajabu ukaja kufanya mambo yasiyoridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Si ajabu kumwombea ndugu yako dua isiyokuwa mzuri, si ajabu kumwombea ndugu yako limpate jambo baya, ili kusudi tu wewe uchukue nafasi yake au wewe usikilizwe kuliko yeye. Haya ni mambo mabaya na ni maradhi mabaya ambayo yanapatikana katika nyoyo za watu. Walhasadu yakau baina siyasiyin vile vile hii husda tunayozungumzia inakuwa inapatikana baina wanasiasa, wakad yara baadhuhum anna alladhi akhadha ad-dawla la yastahiqu. Inawezekana mmoja katika wanasiasa akaona kwamba yule aliyeshika kamba ya kuongoza dola hastahili, na si kwamba kweli hastahili, ni kwa sababu ya husda, ni kwa sababu ya kuona kwa nini awe yeye na kwa nini asiwe yeye ambaye hayo mamlaka hajayapata kinachopelekea inawezekana, si ajabu mtu akaingia katika shiriki kwa ajili ya kumwingia mwenzake. Inawezekana mtu akaanzisha chokochoko na chuki dhidi ya mtawala ili kusudi ikiwezekana aondolewe awe yeye. Inawezekana akaridhia damu za watu kumwagika, inawezekana akaridhia mali za watu kuharibiwa, inawezekana akaridhia heshima za watu kuvunjwa. Muhimu tu aliyoko awezi kuondoka, ili yeye aweze kushika hatamu ya dola wa kullu dhalika bisababi lhasad, na yote hayo ni kwa sababu ya husda. Husda ndugu zangu, ni jambo lake ni baya, ni jambo baya baya baya mno, bali taikana tusafishe nyoyo zetu, tuhakikishe kwamba jambo hili haliwi ndani ya nafsi zetu. Faala lmuslim an yardha biqadai llahi wa qadari, ni wajibu kwa mwislamu aridhie aridhie hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala na makadirio yake wa anna ma a'tahu Allah akhaka kad yu'tika bifadli na ufahamu kwamba yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa ndugu yako katika fadhila zake anaweza kukupa wewe la tatamanna an yazula min akhika basi ile neema ambayo ndugu yako anayo usitamani imuondokee ndugu yako wewe cha kufanya chukua sababu na muombe Allah subhanahu wa ta'ala labda akupe kama yeye na wewe ufanye mambo ya kuliko yeye hivi ndio unavyotakikana kufanya wewe Muislamu, lakini si kutamani neema ambayo mwenzako amepewa imwondokee. Walhasidu la yahda ubalo, na muhasidi moyo wake hautulii. Wa huwa fi ghammin daimin, yeye anakuwa kwenye huzuni yenye kudumu, khaswatan idha raa man yahsuduhu, hasa hasa anavyomuona yule anayemfanyia husda hapa anazidi kuungua anazidi kuumia na maradhi yake yanaongezeka maradufu kwa nini kwa sababu haridhii kile ambacho allah subhanahu wa taala amemkadiria yule ambaye yanamfanyia husuda ibadallah enye waja wa allah iyakum wa hadha da jiepusheni na huu ugonjwa wasalullah min fadlih na muombeni allah subhanahu wa taala katika fadhila zake allah subhanahu wa taala dhu fadlin adhim Allah ni mwenye fadhila nyingi, muombeni Allah subhanahu wa ta'ala atakupeni. Wajtahidu fi talabi rizqi, najitahidini kwenye kutafuta riziki kwa njia za halali. Wa antabdhulu al-asbab, na chukueni sababu kwenye utafutaji wenu wa riziki. Wajtahidu fi talabi al shari najitahidini kutafuta elimu ya kisheria. Hatta la tahsudu al ili msije kuwafanyia husda watu wengine.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 الى صلاتكم